Amen. Tusen takk. <clears throat> Vi må gi Ester en applaus. Det er første gang hun leder en samling i kveld. Og I tillegg så syns jeg vi må gi lovsangstimer en applaus. For de er så bra. Veldig bra. Og Hvis dere klarer å dempe lyset bitte litt på de lyskasterne som står rett imot meg, for da ser jeg salen litt bedre. Sånn, ja. Fantastisk. Veldig bra tenkte på det i dag at eh, ja, Jeg heter Kjetil Stokkeland. Jeg er forsamlingsleder her. i Nordforsamlinga. Jeg er gift med Elin, og jeg er far til David, som er snart 13, og Simon, som er 10. For dere som er nye her i kveld. Så vet dere det. Og så tenkte jeg på det i dag at eh, Mange av dere som er her, sikkert, dere har hørt meg talt så mange ganger. Og så er det sikkert noen av dere som sitter litt sånn at eh, vi vet litt hva som kommer når Kjetil skal tale det kan godt være at dere får det <laughs> som dere tenker Er det noen som har lyst til å bare si noe som det tipper kommer når jeg skal tale? Noen? En film. En film? OK. Ja. Andre? God vits. Ja, god vits. Åh, jeg så det og tenkte og tenkte på en, men jeg fant ikke på noen. <laughs> Yes. Nei, men Så bra. Det er litt sånn, og kanskje noe av det kommer. Ja. Det er ikke helt sånn usannsynlig, nei. Så sånn er det. Koble på Guds familie det har jeg tenkt å kalle det i dag. Og så tenkte jeg litt på i uka at det å altså være og der å leve familie, det er jammen ikke alltid lett. Enten i den jordiske familien eller når vi skal leve i lag som en forsamling eller menighet. og den familien. Det er ikke alltid lett, men det er så utrolig rett. Det er ikke alltid lett, men det er utrolig rett. Hvis dere har lyst til å fylle opp koppene enten med noe å drikke eller noe eh, snacks, og bare gå bort og tøm bordet. Det syns jeg er bare så utrolig kjekt. Når de som sitter på første rad, liksom har benka seg opp med fulle kopper, da tenker jeg det er litt forventninger, akkurat som på en film. <laughs> Så det må du bare gjøre. Da ble jeg veldig glad hvis dere gjør det. Og hvis dere har lyst til å ha en skikkelig bibel og lese i lag med meg, så er det der borte på søyla, rett ned med der som vi gir penger. Og dere kan gi penger utover kvelden helt til vi går herifra. Og jeg synes Det er så bra at vi skal få lov å gi til et prosjekt som har som mål å ta imot unger som ikke har foreldre. Men de kaller de ikke foreldreløse. Det er liksom et nei-ord i den settingen. Derfor de er ikke foreldreløse. De får nye foreldre, og de kommer inn og får nye familier. Det er så utrolig bra. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 15. Eh, og jeg skal lese fra N 1-17. Johannes 15, 1-17. Og jeg har kjøpt en bokmålbibel for mange år siden, så derfor det bare står over meg. Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Så det var en litt sånn utfordrende start, tenker jeg, når jeg leser denne bibelteksten. Og så vipper vi over i en litt annen, eh, mer inviterende inn til seg-del av teksten. Som far har elsket meg har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet. Slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan få være i dere, og at deres glede kan være fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt om min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt til dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Jeg skulle jo hatt et tre her oppe på scenen. Det tenkte jeg på i dag. Og så når jeg kom her, så var det forskjellige sånn dekortre, men jeg syntes ikke de var så kule at jeg tok de opp på scenen. Men det som vi leser om her, det er først og fremst om et tre. Og så forstår vi at stammen på dette treet, den er viktig. Og vi forstår at vi er greinene. Og Når vi leser hele teksten, så forstår vi at det er to virkeligheter her. Og den ene er hvis du er kobla på på den rette plassen, på stammen, og heller ei god, faste hånd rundt Jesus. Hvis du slipper tak i denne stammen, da er det en annen virkelighet. Da blir du som ei grein som er kappet av av drue eller plomme eller epletreet. Som visner og ble tørr, og den er ikke brukbar til noe annet etter en stund enn å hives på bålet. Og dette er alvorlige og utrolig tydelige ord fra Jesus. Og det utfordrer iallfall meg, og jeg tipper det utfordrer dere òg. Og kanskje noen av dere når de leser denne teksten, at dere kan føle dere utrygge og kanskje bli urolige og tenke er jeg god nok? I neste øyeblikk, så ble i det vi ble kobla på Jesus, og vi får vite hva det betyr når vi liksom følger hans bud så er det ingen grense for hva vi kan få, oppleve, bli del av og få være med på. Det sto der om i vers 7. Vi snakket om Guds familie nå. Dette er fjerde gangen. Jeg fikk lov å begynne, og nå regner jeg med at dette er siste gangen. Eh, og det er fantastisk. Men hva er egentlig meninga med Guds familie? Å handle Guds familie først og fremst om oss det gjør jo ikke det. Det handler jo ikke om meg og deg. Det handler om relasjon, og den relasjonen den starta hos Gud. Det handler om relasjonen til Jesus og det altså å ha et liv i lag med Den hellige ånd. For Gud er jo tre, den treenige Gud. Og det starta med fellesskap med fellesskapet, for Gud er fellesskap, for han er tre. Ingen kommer til Faderen uten meg, sa Jesus. Og kjærligheten den starter med at Gud lar sin sønn dø på korset i plassen for meg og dere. Og livet med Jesus det starter med at vi aksepterer det og tar det innover livet vårt og blir født på ny. Det sier Bibelen. Og ut ifra det så skal vi leve et liv der vi møter Jesus, vi møter venner, og vi får lov å fortelle til andre mennesker hva Jesus har gjort, og vi får lov å være med å bygge bru til tro til andre mennesker. Og vi mennesker de lengter etter å høre til en plass, lengter etter fellesskap. Og kjenner at det er en eller annen plass får jeg lov å være meg sjøl, jeg får lov å bli inkludert av noen andre. Jeg får kjenne at jeg er god nok, og at jeg er verdt å sette pris på. Hvis jeg sier Malika Bayan er det noen som vet hvem den personen er? Ingen? Tre-fire stykk? Ja, Hvis vi hiver opp bildet da, av hun, er det nå noen som vet hvem hun er? Litt flere. Iallfall, hun har vært voldsomt i media i den siste tida. I lag med ei dame som heter Merete Hodne. For det at det er et eller annet tull med noe Det er ikke alltid like lett å få klippet håret sitt. Og det er en helt annen historie. Men det som jeg har lyst til å eh, dele litt ifra, det er at denne uka så var det et intervju med Merete og med hun herren Malika i Stavanger Aftenblad. Og det leser jeg. Og det var kjempeinteressant å lese både historien til Merete og historien til Malika. Og hun Malika hun har en utrolig tøff historie. Det Er, dere som leser det, eh, vet allerede. Tøffe tøffe historier. Tøff oppvekst med sprøytespisser, blod og mye mirakel. Flytta til Spania da hun var 18 år og fikk en ny start. Og Så kom hun tilbake til Norge etter noen år. Og Så hun, kom hun inn i en helt ny setting, som hun selvfølgelig valgte. Hun fikk nye venninner, og alle var muslimer. Hun opplevde å bli møtt med omsorg og tilhørighet. Det var noe det som hun sa og skrev om, eller som ble skrevet om her da. Og så sa hun at hun kom inn i lag med noen mennesker der det handla ikke noe om hva hun hadde gjort og hva hun hadde vært en del av tidligere. Men hun ble anerkjent som den hun var, og ble en del av et fellesskap. Og Hun brukte noen ord som omsorg, tilhørighet, og hun ble og opplevde ikke fordømmelse i lag med disse. Og når jeg leste det, så tenkte jeg høres ikke dette ut som kjærlighet? Høres ikke dette ut som den kjærligheten som Bibelen snakker om? Hvis dere slår opp i 1. Korinterne 13 Nå får dere også litt tid å finne det fram, så jeg ikke hadde funnet det fram. 1. Korinterne 13. Her står det nemlig hva er kjærlighet. Og Vi kan få så mange tanker om hva kjærlighet er, men når vi skal finne ut hva kjærlighet er ifra begynnelsen av, eller hva som er meninga med det, så må vi se hva Gud har sagt om det. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke. Han skryter ikke. Nå gikk det over jærsk her. Han er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke. Han søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og joimer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Og Når vi skal snakke om kjærlighet, og når Jesus snakker om kjærlighet, så er vi nødt for å ha det som et bakteppe. Hva sier Bibelen? om hva kjærlighet er for noe. I, I den teksten som jeg leser innledningsvis, så sier Jesus om dere heller mine bud, så blir dere i min kjærlighet. Men hva slags bud er det Jesus snakker om da? Det står der i vers 12. Så det skal jeg lese om igjen i vers 12. Hva er det for et bud? Og dette er mitt bud dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Det er det han sier til disiplene og sier til oss. Da dere skal elske hverandre, akkurat som jeg elsker dere. Jesus han sier også at dere er mine venner hvis dere gjør det som jeg befaler dere. Så det han ønsker fra oss, det er at vi elsker hverandre sånn som han har elsket oss. Da ble vi kobla på Jesus, og da møter vi Jesus. Yes. Vi ble utfordra på et liv der vi skal leve i lag i kjærlighet. Og kjærligheten leser jeg. Dere vet hva det handler om. Det står i 1. Korinterne 13, 4-7. Vi skal være i lag som familie, som forsamling, som menighet. Vi skal møte venner. Og vi skal vise kjærlighet overfor hverandre. Og så skal vi gå ut. Det står det i slutten av den teksten jeg leser. Gå ut og bære frukt og få lov å tegne et bilde av Jesus til mennesker rundt dere. Og I en sånn familie der vi har fått et bud fra Jesus om at vi skal elske hverandre der, Kunne det vært plass til Malika i, i den familien? Kunne det vært en plass hun kunne passet inn og funnet tilhørighet og ble anerkjent, ble elska for den som hun var. Ops. Vi hadde besøk av Martin Cave for det ble vel en måned, måned siden. Og han fortalte om hans vei inn i familien. Han gikk på Jæren folkehøgskole, og han på en måte sa at noe av det som ble stort for ham, som han hadde med seg fra Jæren folkehøgskole, det var at Jesus han kan ikke lyge. Like. Og Det har vært en grunnleggende setning for Martin. Det Jesus sa i Bibelen, det er sant. Og det på en måte levde Martin ut ifra. Og Så fortalte han også litt om det med å komme inn i en kristen kultur, eller inn i en, den Guds familie. Og Det er på en måte å kjenne litt på vaner og menighetsliv, hvordan det var for han. Og Han fortalte jo en fantastisk historie som noen har hørt. Jeg har iallfall hørt den mange ganger før, men jeg tror ikke han er like løyen hver gang. Men det var at han Jeg husker ikke om han visste at det var et bønnemøte, eller hva det var, men han kom i fall ned i lag med en god gjeng. Og plutselig så la de Han var helt totalt ukjent med dette. Han hadde aldri vært i en sånn setting før. Plutselig legger de seg ned på kne, og så, de, eh, og så begynte de å snakke inn i stolryggen, som han sa, og opplevde det. Dette var hans opplevelse. Og for Martin så var det helt, helt, helt fremmende. Og så var det en som sa 'Nå må vi bæ', <laughs> sier Martin iallfall. Nå må vi be. Og så, ut ifra det, og også når jeg har forberedt meg litt, så tenker jeg Hva tenker folk som ikke er vant med å gå i Guds familie, når de kommer inn for første gang og møter dere? Når det er helt fremmede for dem å møte livet til en person som tror på Jesus. Morten Edvardsen han var med oss for 14 dager siden. Hadde en fantastisk tale, han òg. Og han snakket litt om hva er det vi har tilgang til i Guds familie. Det var litt av det han snakket om. Og Han snakket litt om det med det overnaturlige og det naturlige livet. Og Hvis dere slår opp i Efeserane 2, 18-22, så var det et av versene som han brukte. Gjennom ham har vi, har Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far i én ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. De helliges medborgere og Guds familie. Morten han snakket litt om at det, som leder så hadde han en ting som han leda og levde ut ifra. Vær hverandre underordna. Bøy kne for Jesus. For Gud, han er vår far, og vi blir alle søsken framfor han. Så han hadde en sånn filosofi at han ville at alle skulle leve og underordne seg hverandre. Uansett forhold og relasjon. Og så skulle vi tenke at vi er søsken. Ingen er bedre enn noen andre. Og sånn er det i Guds familie. Gud, han er vår far. Og det er ingen som kan velge sin familie her på jord. Og vi ble bare født inn i han. Og alle familier som vi enten har vært en del av eller er en del av, er ulike. De har ulike syn. De opplever uenighet og mange tider litt krangling og ting som fyker veggimellom. Og Av og til så må vi sette grenser for hvor mye tid vi skal bruke i lag, som den jordiske familien. Og i Guds familie så er det ganske så likt. Vi er ulike, men allikevel så er vi ett. Vi er familie, vi er søsken, og vi kan ikke oppheve dette slektskapet. Og Ut ifra dette så sier Jesus ganske tydelig at vi skal være ett. Johannes 17, 21 står det om det. Og Paulus sier i Efeserane 4,3 at vi skal legge vind på å bevare Åndens enhet. Vi er født på ny i Den hellige ånd. Og Den hellige ånd lever i denne familien og i Guds familie. Og det er fantastisk spennende. Og jeg tenker at Når vi lever i Guds familie, og Den hellige ånd er i oss og iblant dere, så skal vi få lov å leve i en helt spesiell forventning med åpne muligheter for at vi skal få oppleve og se mange, mange mange ting som ikke er naturlige. For det at Gud og det som han står for, det er overnaturlig. Ok, da skal du få lov til å se et lite filmklipp fra en av mine favorittfilmer, 'The Croods. Yes. Dette er min familie, begynner det med. Og jeg tykker det er en fantastisk film om familie og familieliv og alt det der. Så hvis dere ikke har den, så må dere jo bare se den. Det fins noe mer. Det fins noe mer. Det er noe mer enn den naturlige Den naturlige med jordiske foreldre og søsken. Vi må ikke ende opp med en opplevelse der vi lever et liv i en kristen sammenheng, eller Guds familie, der vi tenker etter mange mange år at ah, nå har jeg levd i en sånn jordiske håle hele livet. Og der har jeg egentlig aldri fått en mulighet til å utforske det livet som Jesus inviterer oss med på. Og da tenker jeg litt at ah, hvis det er sånn at dere, kanskje dere eller dere vet om andre, som lever et liv i, kanskje i denne forsamlinga eller menigheten, hva dere kaller det, eller denne Guds familie. Eller kanskje du lever et liv der du føler at dette huset her har lagt noen bånd på deg, sånn at du ikke får leve det livet som Jesus inviterer deg til. Da tenker jeg helt konkret at du må la Den hellige ånd få lov å sette fyr på deg. Og så må du springe ut i det tåre gresset og sette fyr på oss andre hvis dere tar bilder og ser for dere scenen. Jesus han er verdens lys, og han inviterer oss med på noe mer. Og jeg tror det at når vi kobler på med stammen, når vi kobler på med Jesus, når vi føler lyset og lever Jesus er verdens lys, by the way. Og vi lever livet der som Jesus vil ha deg. Da tror jeg vi har utrolig, utrolig mye spennende i vente. Guds familie den er som en kropp. Og Guds familie den er sånn at alle betyr noe. Alle har sin plass, alle har sin verdi. Og Guds familie, når vi leser i Bibelen, den skal minne oss om at vi kan ikke klare ting alene. Men i hop kan vi klare veldig, veldig mange ting. Da skal du få se et uh, nytt filmklipp, faktisk, eh, fra Lord of the Rings. Så det skal du få lov å se. Det er fantastisk å kjenne at du er en del av et team. Når ting går godt, alle arbeider i lag med sine styrker og sine gaver. Det er store ting som kan skje. Guds familie er så langt mer enn et team eller et broderskap, som vi fikk se her. De ulike partene i familien, du og meg, vi er her inne. Vi er så nær i slekt at Bibelen beskriver det som å være ulike deler av en kropp. 1. Korinterne 12, 1-26. Vi er alle ett i Den hellige ånd. Og akkurat som delene på eller min kropp, da, all slags forskjellige ting som fot, øyre, nese, fingre og tæter Til slutt så blir det én kropp i hop. Efeserne 4, 3-6. Vi har ulike gaver som er gitt av Gud. Akkurat som de ulike rollene kroppsdelene mine har på kroppen min. Og så trenger vi alle hverandre. Akkurat som de ulike delene på kroppen kan ikke fungere hvis de ikke er i hop. Og hva skjer når en del på den menneskelige kroppen lir eller blir skada? Det er ikke godt. Og Sånn er det med, med Guds familie òg. Når noen ikke er der, når noen ikke er på sin plass, når noen mangler, så mangler det noe i fellesskapet, og det mangler noe på Guds kropp. Og Derfor er det så viktig at du og jeg finner vår plass i familien. Ellers så mangler det noe. Hebreerne 10, 23-25 skal vi lese til slutt. Mest til slutt. Hebreerne 10, 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For Han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. En familie så er jeg opptatt av å holde fram håpet. Og holde fram de løftene som Bibelen er gitt. Og, og det at Jesus er den som han er. En familie som er omtanke for hverandre og oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og en familie som er ivrig etter å komme i hop. Som er ivrig etter å få badevakt og være kreative for å finne ut hvordan kan vi komme oss av gårde på samling når familien er i lag. Og Sett da plass i kalenderen minst et halvt år fram i tid. For det at familien, når familien møtes, så er det så viktig at vi da plotter det inn. Både når storfellesskapet og småfellesskapet samles. Jeg tenker at eh, vi skal kose oss med alt det som livet gir oss. Med gode filmer, gode mat, besøk og selskap. Men jeg tenker òg at Guds familie den er utrolig viktig å prioritere. For 15 dager siden så var jeg på oilerskamp for første gang i mitt liv. Og Så hadde jeg med meg to gutter som var ti. Og så syntes de sikkert at det var jammen på tide at de fikk gå på oilers For de var jo ti år. Og så sa jeg at ok, jeg er 45, og det er første gang jeg er på hockeykamp i det hele. Det var vanvittig kjekt, så det vil jeg anbefale. Det som jeg tenkte på når jeg var der, det er at jeg møtte en familie der. Der er det en familie som har sesongkort. Der er det en familie som reiser på bortekamper i lag og legger opp livet sitt i lang, lang tid etter hvordan kampene til favorittlaget er. Og så tenkte jeg med meg <laughs> når jeg så der da, at jammen meg har vi òg noe som er utrolig viktig for oss, som handler om Guds familie. Så vi legger inn i kalenderen vår og planlegger lang lang tid for den vi har lyst til å være en del av. Og så tenker jeg at det er han som er utgangspunktet for livet, stammen på vintreet, han må jammen få lov å ha en solid plass i livet vårt. Av og til kan det være sånn at eh, Kanskje når vi skal gå og være en del av familien på en søndagskveld. Eller kanskje en torsdag eller tirsdag eller onsdag eller når vi samles med småfellesskapene. Så kan du kanskje kjenne på at du er trøtt, du er sliten, og du kan kjenne på at åh, egentlig så trenger jeg bare hvile. Og jeg har lyst til å slappe av. Men så tenkte jeg på det. Tenk hvis vi kan snu litt på det. Tenk hvis vi kan tenke at den nye uka som jeg kommer i morgen at den får starte her i kveld. Og at et møte med Gud og Guds familie og der å være i lovsang og tilbedelse, det å få ta imot undervisning og ord og forbønn, kan få lov å gi oss den energien og motivasjonen, håpet og kreftene til det som ligger framfor oss i uka. Og da tenker jeg at det må være som en sånn en, eh, akkurat som å reise innom på Besten og fylle på bensin for å liksom, ta de nye stegene i det som venter framfor oss. Yes. Hvor er du akkurat nå? Nå går jeg skikkelig mot avslutning. Nå kan lovsangstimen komme opp. Går dere nå en sete? Hvor er du akkurat nå med ditt liv? Når dere går ut herifra i kveld, så har jeg en drøm, eller mitt mål var at dere skulle huske tre ting. Og jeg liker veldig godt hvis dere kan klare <laughs> å forbinde det med et eller annet jeg har fortalt, eller kanskje et filmklipp. Hvis dere bare klarer å få tak i tre ting ifra det som jeg har delt. Jeg starta med Hvor er det det begynner henne? Jo, det begynner med å være kobla på stammen, med å være nær til Jesus. Og da tenker jeg litt på Er du der? At du akkurat nå trenger å strekke hånda di ut litt og gripe tak om stammen og kjenne at OK, jeg trenger å være grein så kobler meg skikkelig på. Kanskje jeg har grein med litt dårlig kontakt, så begynner å bli torr, og så må jeg koble meg på. Er det der du er? Eller kanskje du er der at du har, føler at du har been in a cage forever. Altså at du, du er en plass i det kristne fellesskapet der du bare ikke får lov å komme ut og få del i det som Gud har for deg. Hvis du går og kjenner på det så må du la den flammen som Gud har tent deg med, og den flammen som Den hellige ånd har gitt deg, få treffe tort gress i resten av familien, hvis dere forstår. Dere må gi det videre. Utrolig viktig. Kanskje du er der at du trenger å si til deg sjøl at nå vil du koble deg på mer til familien. Og forplikte deg på en ny måte til fellesskapet. Og kanskje legge opp livet ditt på en litt annen måte. Kanskje du er der. Nå har jeg lyst til å invitere dere til å dele i, til storfellesskapet hvis det er noen som har et ord fra Gud. Kanskje du har noen erfaringer. Kanskje du har et, eh, en, et profetisk ord eller en tale i tunge. Så er det utrolig gildt for oss i fellesskapet hvis du har lyst til å dele det til oss. Odd Kåre og Arna, dere er på forbønnsstasjonen bak i baksalen. Den er det bare til å nytte seg av. Kanskje noe av det som jeg har delt, kan være en, en god plass til å få hjelp til å bli bedt for, til å ta noen nye steg. Kanskje dere bare trenger at de ber og velsigner dere. Eller kanskje dere opplever noe i forhold til det som Ester delte, eller lyst til å bli bedt i forhold til helbredelse eller ledelse. Så nytt dere av den muligheten der. Yes. Da vil jeg bare be ei kort bønn til slutt. God far, jeg har lyst til å takke deg for at du er utgangspunktet for et fantastisk fellesskap. Takk for at eh, du er perfekte, og selv om vi ikke er perfekte, verken som menneske eller din familie, så er du der og er glad i oss. Og takk for at vi skal få lov å, å elske mennesker på samme måte som du elsker oss. Og så ber jeg om at du kan hjelpe oss med de stegene vi trenger å ta. Og takk for at du er der i lag med oss. I ditt navn, Jesus. Amen.